Іноді на кінчики тих свердел намотувалося людське волосся, рештки одягу. В стінах ченці хоронили святих та світських достойників. Про ідентифікування тих поховань ніхто не думав. Може, то тягли волосся з голови Нестора Літописця або з голови Пауми Беринди, Захарії Копистенського, Інокентія Гізеля чи з голови якогось іншого видатного діяча української культури. Совіти в 41-му завалили рештками руїн собору їхні могили. Новітні жординці доруйновували могили, як руйнували все, що звелося на цих землях впродовж віків. Середа. Теплінь. По обіді робити було нічого, одначе я не поспішав додому. Мене й вабила домівка, і зупиняло щось. Хотілося говорити з Марійкою, мені весь час здавалося, що в тих розмовах мені щось відкриється велике, а може, й остаточне, що змінить моє життя, надасть йому особливого, певного сенсу. Проте я й боявся чогось. Крутою стежкою спустився нижче, до лісопарку. Тут завжди відпочивав душею. Надто приколихували думу колишні хуторища, їхні запустіння. Малина й порічки здичавіли, переплилися в хащі, яблука та груші ще зеленцями обносила дітвора. Недоглянутий барвінок в одному місці збунтувався і, неначе в якомусь безумі, поповз униз, розрісся, підминаючи під себе десятки метрів ґрунту, задавлюючи все під собою. Він вже зеленів трохи чи не на півдесятини, цупкий, неначе вирізаний з шерсті а блакитні квіточки по ньому весною спалахували іскорками гадючих поглядів. Там справді водилося гаддя. З під куща Барбарису з рудуватими ще торішніми необірваними ягідками висунулася голова бомжа в круглій шапочці, капелюх з обрізаними крисами і козлячою борідкою, і вже по козлячому пробекала. Чуваки, на політбюро. Я вже знав цей заклик. На політбюро бомжі вирішують насамперед основне доленосне питання, в який спосіб розживатимуться наш мурдяк та якийсь загризок. Сідай ти, сказала голова до мене, ми оберемо тебе на генерального. Я безпартійний, відказав і пішов праворуч до зеленої з рядочком лип галявини, звідки найкраще видно ріку та заріччя але я забув, що та галявина давно стоптана і згарцьована, на ній розташувався допоміжний майданчик будівництва собору. Щойно там вивантажили штабелі дощок та балок, шалівки, вагонки, напівкруглих рейок. Важкий Камаз з причепом брався вгору, звихрюючи в повітря потерть вапна та цементу. Ще кілька великих розвантажених машин стояли ліворуч на схилі горба. На всіх номери не київські, не українські. Я зупинився. Отже, йшла підготовка до робіт на верхніх ярусах, хоч ще не були завершені нижні. Зупинився біля ближнього штабеля, вдихав терпкий запах живиці. За штабеля долинали голоси, там гомоніли про політику. Да, просвістєлі ми Сербію, басив густий, не зовсім тверезий голос. Просвістєлі. А что было делать? запитував молодий хрипкуватий. Кулаком у зуби. В чиї зуби? Америки, Англії, НАТО. А если б кулак сломался? Не ломался раньше, и теперь бы. Ну а зачем нам-то эта Сербия? Как зачем? Они, как мы, в узде других держали. И свои же, еще при Петре Первом нам помогали, где трудно. Здесь, в Кухляндии, например, пресекали, рога обламывали. Поселения такие слышал, Новосербия. То-то же. Слава богу, хоть Чечнёй исправились. А то позор, триста лет тому назад эти чеченцы нам жить не давали. Агрессивные. Жуть. Ну, теперь имеем, наконец, твердую руку вождя настоящего. Размажем и разотрем. До последнего. И это а наше. Сколько крови русской пролито за эту землю. И это только начало. Пойдем дальше. Всех, кто разбежался, воротим в хлев. Эти вот хохлы пусть сразу отдают море Азовское, Крым и все прочее, а то оторвем с яйцами.